klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais rādījumi, arī Latvijas klausītāji ir otrdien, pulkstens astoņu vakarā, un kā ierasts šajā laikā, rādījuma arī Latvija ēterā kustība prosanktitāte un raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signa, Liljana, Rīta. Un e, kopīgi mēs e, ļausim eksplodēt evaņģēliem. Jeb e, ļausim evaņģēliem aizdegt gan mūsu sirdis, gan arī jūsu sirdis, lai, lai mēs katrs sadzirdētu, kas ir tas šodien Dieva vārdā, kas personīgi mūs uzrunā. Un eh, mēs, eh, kāpēc eksplozīvais evaņģēlijs, kāpēc evaņģēlijs eksplodē, mēs eh, raidījumā izmantojam mūsu kustības dibinātāja Guljermo Džakvintas radītu meditācijas metodi, kas māca pārdomāt un sadzirdēt Dievu vārdu, jo Eh, kustības dibinātājs mēdz teikt, ka būsim cilvēki, kas izdzīvo Dievu vārdu, nevis cilvēki, kas vienkārši klausās un uzreiz aizmirst par to. Metodē ir eh, trīs soļi, kurus eh, raidījuma laikā arī izdzīvosim un pārdomāsim, bet kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Mm. Vien dieva dvēsele mieru rot, viņš man aklins un glābējs, viņš patvērums un pamats drošs, uz kā bez bailēm stāvēt. Kad saldiem mēļiem izliks lasts, kā bulta mani caurdūt atveros Dieva taisnībā, tā sirdī dzīvu uztur. Slava Dievam, aleluja, viņš mums mantojums un prieks. Mūžīgais un nemainīgais, viņš mans atvēsle patveries no karībām un grēkām. Kad launums galvu augstu cel, smēļ spēku Dieva spēkā. Kad bagātība plaukst un zel, tad nepārdotai sirdī, jo mūsu sētiem tīrumiem lemts debesis reiz mirdzē. Slavu Dievam, aleluja! Viņš mans mantojums un prieks, mūžīgais un nemainīgais, viņš mans glābējs, mans Dievs, mūžīgais un viņš mans glābējs, mans dievs. Dieva gārs, dāvā man sirdī, kas ir paklausīga, lai klausītos. Pārveido manu akmens sirdī, dod man miesas sirdī, lai es varētu uzņemt tā kunga vārdu un īstenot to dzīvē. Es gribu dzirdēt, ko kungs saka, lai tēva seja spīd pār mani, un es būšu glābts. Rādi man savu ceļu, lai es eju tavā patiesībā. Dod man vienkāršu sirdī, kas nebaidās no tava vārda ļau man iemācīties Nazaretes modrības klūsumu, lai tāpat kā Marijā mani glābātos vārds. Ļautu man atrast Dievam, kas mani nemītīgi meklē. Amen. Tagad um, klausīsimies Dievu vārdu un um, aicinam arī tevi, dārgais klausītāji, būt kopā ar mums – un um, dalīties savās pārdomās, kas ir tas vārds, kas uzrunā tevi. Um, mēs savā raidījumā lasam un pārdomājam svētdienas evaņģēlī fragmentu, bet, uh, kā mēs zinām, tad um, Dieva vārds katru dienu var mūs uzrunāt um, savādākā veidā, mums var uzrunāt cits vārds, Bet uh, jā, mēs uh, savā raidījumā pārdomājam uh, Svētdienas evaņģēlī fragmentu, uh, tad um, esat aicināti paņemt bībeli un atvērt Lūkas evaņģēlijas sesto nodaļu, lasīsim šodien 17. un 20. līdz 26. pantu, uh, vai arī varat paņemt mieram tuvu grāmtiņas un atvērt um, svētdienas evaņģēliju, Un, um, ja jūs kāds vārds uh, uzrunā, lasot šo fragmentu, droši rakstiet mums uz studiju, telefons īziņām 266 772 72, Eh, droši uzrakstiet vārdu, kas eh, jūs uzrunā, varbūt īsi kāpēc. Atkārtošu vēlreiz telefons 266 772 72 un eh, jā, ļausim Dievam būt šeit un mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstīja svētājs Lūkas. Tajā laikā nokāpis no kalna – Jēzus ar 12 apustuļiem apstājās līdzenā vietā. Tur bija daudz viņa mācekļu un liels ļaužu pulks no visas jūdejas un Jeruzalemes, kā arī no Tīras un Sidonas pie jūras apkaimes. Un viņš pacelā acis uz saviem mācekļiem un sacīja – Svētīgi jūs, nabadzīgie! jo jums pieder Dieva valstība. Svētīgi jūs, kas tagad ciešāt izsalkumu, jo jūs tiksiet paēdināti. Svētīgi jūs, kas tagad raudāt, jo jūs miesieties. Svētīgi jūs būsiet, ja cilvēki jūs ienīdīs un jūs izslēgts no sava vidus. Jūs lamās un jūsu vārdu uzskatījis par ļaunumu cilvēka dēļ, cilvēka dēla dēļ. Priecājieties tajā dienā un liksmojiet, jo jūsu alga debesīs ir liela. Tāpat taču viņu tevi darīja praviešiem. Turpretī bēdas jums bagātājiem, jo jūs savu iepriecinājumu jau saņēmāt. Bēdas jums, kas esat paēduši – jo jūs cietīsiet izsākumu. Bēras jums, kas tagad smējaties, jo jūs kumsiet un raudāsiet. Bēdās jums, ja visi ļaudīs jūs lielīst, jo tāpat viņu tēvi to darīja viltus praviešiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristu! Eksplozīva evaņģēlija Pirmais solis ir mīlestības skatiens. Mēs eh, skatāmies uz lasīto vārdu, uzlūkojam šo vārdu un eh, savā sirdī sajūtam, kas ir tieši tas vārds, kas man uzrunā no visa fragmenta. Tas var būt viens teikums vai viens vārds, bet eh, tieši man šodien kaut kas īpaši uzrunā. Padalīsimies. Rīta, kāds vārds šodien uzrunā tevi? Mani uzrunāja no kāpis no kalna – Viņš paceļā acis uz saviem mācekļiem un sacīja: Svetīgi jūs, bēdas jums! Paldies! Lilian, kādu vārdu šodien uzrunāja tevi? Nu, interesanti, ļoti līdzīgi. Nu, labi, um, ehm, līdzenā vietā viņš paceļ acis uz saviem mācekļiem, svētīgi bēdās. Ļoti līdzīgi. no, nu, tā arī, arī man šodien uzrunāja vārdi nokāpis no kalna, apstājās līdzenā vietā, svētīgi, priecājieties un bēdas jums. Um, būs interesanti dzirdēt um, kā tieši šis vārds mūs šodien uzrunā. Dārgais klausītāji, atgādinu, kad mēs gribētu dzirdēt arī kāds vārds no šī fragmenta uzrunā tieši tevi. Telefons īziņām 266 77 272 un, eh, lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesmu. Atveru acis uz kāļņiem, No nu, kurienes man glābiņš nāks, palīdzība ir kungā, jo viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Kad maldamies pats meklē mūs, savas rokas cel, savam asinim dziedina un jau tu, svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems. Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi je le stibusaņems. Ja kungs vainas mums nepiedos, kurš spētu pastāvēt, taču viņš piedot un tāpēc arī mēs piedosim, ka viņš svētīgi ir sirdī. camus, dels navisa kava, Jēzus ir kungs, mūsos čukskars, lai to redz pasaulī. Mēs esam atpakaļ un um, turpināsim ar um, eksplozīvā evaņģēlī otro soli, kas ir gudrības apgūšana. Varbūt, ja kāds mums pieslēdzās tikai uh, tagad, tad uh, rādījuma arī Latvija ēterā rādījums vairāk tālāk dziļāk un uh, kustība par sanktitāte, un mēs um, pārdomājam, kā katru no mums personīgi uzrunā Dieva vārds. Un um, pirmajā solī, kas ir milstības skatiens, mēs uzlūkojam vārdu – un uh, sadzirdam tieši kurš vārds mani uzrunā, un uh, otrais solis, kad mēs dalāmies, kāpēc tieši šis vārds man ir uzrunājis. Mums ir arī zvans studijā, varbūt um, sāksim, uh, Viktor, pastāsti, kāds vārds uzrunāja tevi, un varbūt īsi, kāds ir tavs pārdoms? Mm, slavas Jēzus Kristus! Uh, nu, svētdienas evangēļā man uzrunāja teikums uh, priecājieties un, un liksmojiet. Uh, mūsu debesu Tēvs vienmēr vēlas, lai viņa bērnetos mēs būtu laimīgi un lai katrs no mums būtu laimīgs šeit uz zemes. Lai tavs izdotos, jāizpilda Dieva baušana sakramentē, ko viņš mums devis, lai nepazistu šajā dzīvē. Un man ir prieks par to, ka, ka es varu iepazīt sevi, iepazīt Dievu katru dienu un iepazīstot sevi, kļūt par, par labāku cilvēku. Man ir prieks par to, ka varu brīvi izvēlēties Dievu, kas ir manas dzīves jēga un visu lietu būtībā. Prieks un apziņa, ka Dievs mums ir devis brīvību izvēlēties, dzīvot ar viņu vai bez viņam. Ja es paklupšu un kritīšu, nu, neapzināti griekojot, Kristus man palīdzēs eh, piecelties caur izlikšanas sakramentu. Eh, tas ir vienīgais, ko mums ir jāvēl, lai būtu vēlme vēlēties to darīt brīvi. Arī ir prieks par to, ka Dievs pirmais mani ir mīlējies un viss, kas man jādara, ir um, jāatbild ar savu mīlestību uz viņu ticību. Paldies Dievam par to, ka Viņš atver manu sirdi, lai, kā jau teicu, teicu, ka katru dienu varu pazist, iepazist viņu. Tas ir prieks. Un ar to man gribētos padalīties ar to, ka viņam nu, ļoti žēl, ka viņam negrib tālāk ticēt Dievam, man ir tā, tādi radinieki un, un darbinieki bet man bija jau jautājums Dievam, ko darīt, lai citi saktu patys ticēt Dievam, atgriežot pie viņa un praktizē savu ticību. Un, ja saņem atbildēm žurnālā mīlēt viens otru, neatceros, kurš to raksta, kurš to teica raksta, bet bija tā, ka ja tu nevar mainīt cilvēku un vēst viņu pie Dieva, tad atdot, lai pilnībā velti viņu dievam, lai, lai viņš varētu viņu, no nu, to cilvēku mainīt uz labu. Un tikai e, neutrauciet dievam labo šo cilvēku, ne ar saviem vārdiem, saviem pādu, kaut kādiem padomiem, rīcību un tā tālāk, bet pilnībā uzticieties dievam un gaidiet, tāpēc, ka dievs katram, katram no mums dieva brīvību izvēlēties dzīvot kopā ar viņu vai bez viņa. Mums, nu, tāpēc, tā, mums ir brīva izvēle. Tas arī man prieks. Ja mums jāatcerās, ka, ka mūsu ne, nu, nepraktizējuši cilvēki mīlotie joprojām ir ceļa uz Kristus iepazīšanu. Ja mums tikai jāgaida ar, ar savu pacietību, mīlestību un, un lūgties par viņu no tās viņas. Paldies par uzmanību. Paldies, Viktor, paldies. Um, un tagad uh, redzu, kad uh, Rīta un Liljāna ir iegrimušas pārdomās. Uh, Rīta, varbūt sāksim ar tevi. Kādas ir tavas pārdomas par vārdu, kas tevi uzrunā? Tad svētdienas uh, evangelija ļoti svarīgi, jo um, um, es atceros mūsu dibinātājs vienmēr teica, ka mm, Jēzus kalnā uh, E, svētībās, mācības ir kristiešu manjakārta, nozīmē e, kristiešu būtību. Um, un cik ir svarīgi, lai mēs to dzīvotu, um, lai kļūtu zvēti. Un um, mani uzrunāja šoreiz, jo parasti Jēzus vai ir kalnā, vai ir vajadzīgs iet uz augšu, bet šoreiz viņš nokāpis no kalna un kāpēc, no kāpēc no kalna, lai teiktu tik svarīgāk, eh, svarīgāko mācību, lai mēs ejam vairāk uz augšu, un tā ir e, eh, kalna svētības mācību. Un e, uzrunāja arī, ka Jēzus pacelācis uz saviem mācekļiem. Jēzus, kad eh, viņš runā ar mums, skatās uz mums. Un pacelācis uz mums. Tad katram no mums ir ļoti svarīgi Jēzus priekšā. Un kad es lūdzos, kad es lasu e, Bībeli, Evangēliju, es jūtu, ka Jēzus pacēla acis uz mani un runā ar mani. Un tad šīs mācības ir ceļš uz, uz laimi. Jēzus vēlas tāpat, kā Viktor sacīja, ka mēs būsim laimīgi. Un eh, laimīgi ne tikai šajā zemē, eh, bet arī, arī debesīs. Un eh, ko nozīmē būt laimīgu, ko nozīmē, ka, kad Jēzus atkārto svetīgi jūs, svetīgi jūs, svetīgi jūs, un pēc tam bēdas jums, atšķirība nekā Matejs, ja, jo arī Mateja evangelijā mēs lasām um, um, Jēzus uh, e, kalna svētības mācību. Bet tur ir tikai svētīgi jūs, uh, Lukas ielika arī bēdas jums. Un kāpēc, lai arvien vairāk pazvitro un um, atver acis mums, man, katram no mums, uh, ko nozīmē būt uh, svētīgi, būt laimīgi, būt svēti. Nozīmē, ka man jākļūt nabadzīga, man arī jācieš, man da, dažreiz arī jāraudāt, um, un, un arī jāmīl, un lai, lai sludināt, ka Jēzus ir Dieva dēls, ir tiešām jista' jiżdiew jista' jissilveks. Kon nożimme butna badzigi, ne nożimme kad Diews velas mums redzēt, ka mēs esam nabagi bez naudas, bez, bez nekoa. E, ne, bet nabadzīgi nozīmē, ka es palaujos uz Dievu, ka es at, atzīst, ka bez Dieva esmu neko, ka man ir vajadzīgs Dievs mana dzīvē, jo bez Dieva nevaru. Nevo dar, nevaru darīt neko. Un tikai tādā veidā e, man pieder Dieva valstība, jo es visu laiku ilgojos pēc Dieva. Kad es jūtu nabaga, nenozīmē, ka man nav nauda, man nav kur dzīvot, bet kā visas situācijas es palaujos uz Dievu kad ir laime un kad nav laime, kad ir prieks un kad, nav, kad ir bēdas es vienmēr paļaujos uz Dievu. Un, protams, mēs zinām, kā cilvēki mums ir laiks raudāt, mums ir laiks būt priecīgi, mums ir, ir laiks būt veselī, mums ir laiks būt arī eh, ciešanās un neveselās. Bet, ja Dievs ir ar mani, es esmu vienmēr mierā, un tā miera dod man eh, daudz prieks. Un tā ir, zvetīgi jūs nabadzīgi, zvetīgi jūs, kas raudāt, un, un tā tālāk. Es e, tikko atbraucu atpakaļ no Maltas, jo mana māsa, miesīga māsa, nomira pēc piecas, pieci mēneši, kas e, bija slima ar vēzu. Un es, es to redzēju, viņa viņa ciešanas laikā bija kopā ar Dievu, paļaujies uz Dievu. Un, un tā nozīmē, ja e, es esmu ar Dievu, es nebaidos, es nebaidos arī no ciešanām, jo Dievs man dod spēku arī to dzīvot. Un, protams, ka es arī raudāju, ka manam miesa, manam miesīga miesa tagad ir debesīs, bet eh, Es zinu un es esmu laimīga, ka viņa tagad ir debesīs, jo viņa mīlēja, viņa e, piedara Dievam. Un tas, ko Dievs grib mums mācās šodien ar, e, ar šo kalna svētības mācību, lai es arvien vairāk atļau Dievs mājo mana dzīvē visu laiku. E, prieka laiks, e, veselības laiks, neveselības laiks un tā tālāk. Un par to e, svētais Lukas evangelijā mēs arī atradām bēdas jums, jo ja mēs ne, nedzīvojam tādā veidā, mums būs būt bēdīgi. Un tad ir vajadzīgs jau domāt šodien. Tiešām Jēzu aicina mums pārdomāt – un tā ir ceļš uz, uz vetumu, ir ceļš uz, uz laimīgu, ir ceļš kopā ar Dievu, ar palavību. Paldies, Lilijā! Varbūt, ka tu vari runāt šodien. Tev un nav es, ko teikt. <laughs> es noslēgšu, jā, tāpēc, ka man jāmaz ko teikt. Labi. Um, Mēs jau dzirdējām, kad eh, mūs visus uzrunāja līdzīgi vārdi, tad arī man šodien uzrunāja vārdi nokāpis no kalna un apstājās līdzinā vietā, un uh, tas arī lika padomāt varbūt uh, no tāda skatu punkta, kad uh, mēs ne tikai kā kristieši, bet uh, citreiz arī darba vidē um, kaut ko um, mācam vai rādam un uh, un tad vienmēr ir tā varbūt sajūta, kad, eh, kad es esmu gudrāks un es jau esmu pieredzējis un es visu zinu labāk un eh, zinu, kā jādara, bet eh, ar šiem vārdiem manā izpratnē un manā sajūtā Jēžs man saka arī nokāpt savā veidā no kalna un nosāties līdzenumā un būt starp tiem, kas visu to dara pirmo reizi. Un uh, un iekāpt eh, nu, noscītī tajās skurpēs un atcerēties, kā bija tad, kad es mācījos to darīt, kā, kā bija tad, kad, eh, kad es to darīju un, eh, un jā, tieši tā parādīšana un pamācīšana nevis no tāda, ā, tu tur nezini kaut ko vai ā, tev nesanāk, bet, bet nāc tev parādīšu un, un būšu kopā jā, tad šie vārdi man uzrunāja šādā veidā, un eh, vēl man uzrunāja arī tas, ko mēs, protams, kalna svētības, un to jau ļoti daudz eh, arī Rīta un Viktors jau pieskārās. Mani atkal šie vārdi, eh, man uzrunāja vārdi priecāties un bēdas jums, atkal parādot par to, kad kad uh, viss ir tādā kā līdzsvarā. Un uh, un nevis, eh, kad, eh, mm, nu jā, vai arī tas, ko Rita jau minēja, kad eh, Dievs jau nevēlās, lai mēs esam nabadzīgi un, un, un nezinu, netīrām drēbēm staigājam un nēduši un, un kaut kur mežā dzīvojam, bet, bet tieši tā sirds pazemība un, un arī tas, kad prieks, un tad man bija tā sajūta tāda, kad, kad uh, Dievs, uh, viņš, uh, viņš, viņš dod un viņš arī māca, un man liekas, ka uh, tas ir tā ļoti labi, kad, uh, kad mēs varam izbaudīt uh, līdzsvaru, jo, ja mēs nezinātu, kā ir tad, kad ir uh, slimība, mēs uh, nezinātu, kā ir sajūta tad, kad tu esi vesels, ja mēs... Uh, To es arī dzirdu pēc, eh, pēc ģimenes locekļiem, kad uh, ir kaut kādas veselības problēmas, kad tev liekas uh, vienalga, nu, uzvilkt vienalga kādu sapaušus, vienalga ko, galvenais, ka man nesāp un es varu paiet. Un, uh, un tad aizmirstās modas lietas un augsti papēži vai kaut kas tāds, bet uh, primitīvi, kad tu jūties uh, laimīgs, tāpēc, ka tu vari vienkārši iet, jo, jo tev ir bijušas tās kaut kāds laiks, ka tev ir sāpes un, un tu vispār nevar kustēties, tad cik ļoti tu esi priecīgs, kad, eh, kad tu vari kustēties. Un, eh, un jā, šeit eh, Dievs parāda to, kad, kad ir līdzsvars un, un mums arī jābūt pazemīgiem un, un, un jāizdzīvo šis te, šis te bēdu posms varbūt, jo, uh, jo viņš ir sagatavojis mums atkal kaut ko priecīgu un labu. Tas ir tas, kā es eh, šodien sadzirdēju evaņģēlī. Lilian, ko tu gribi piebilst? <laughs> nu, tikai mazliet, jā. Eh, mani uzrunāja tā līdzena vietā un eh, tajā pašā laikā Jēzus pacēlā acis uz saviem mācekļiem. Nu, interesanti, tāpēc, ka gan uh, Lūkas, gan Matejs, um, ehm, viņiem ir tāds fragments, kas, eh, kas runā par, eh, par, um, ceļš, par ceļu uz svētumu. Uh, un un uh, Jēzus Mateja evangelijā kāpā uz kalnu. Un tad mums jāskatās uz augšu. Bet šeit, nu, Lukas variants, um, viņš gāja uz leju un viņš pacēl acis, un man uzrunāja parasti, kad ir rakstīt evangelijā, Jēzus pacelā acis, nu, tas ir uz tevu, nu, viņš skatās uz tevu, bet šeit uz saviem mācekļiem. Un es, um, es biju pārliecināta, kad es lasīju šo tekstu, ka viņš dara to pašu ar mani. Viņš nav, nu, viņš neskatās no augšā, kā es varu darīt, ja es um, es gribu mācīt ko, ko citiem cilvēkiem, bet, um, nu, viņš ir pazīmīgs, jā, um, un viņš atļauj, kā es skatīšu uz viņu no augšas. Nu, tas ir tiešām otrādi, un viss, kas ir rakstīts šajā fragmentā, ir arī paradoksāli. To, ko Jēzus saka, ir paradoksāli. Uh, ehm, bet tajā situācijā mums ir ne tikai laime, bet svētums. Um, Jēzus saka, viņš nesaka laimīgi, bet svētīgi. Tas nozīmē kaut ko vairāk, kaut ko, kas ir no Dieva, kas attiecas no Dieva, no svētums. Dievs ir svēts, bet viņš dalās ar mums savas svētumu. Un um, interesanti arī, ka kāpēc man mm, uzrunāja vārdi um, ehm, svētīgi un uh, eh, bēdās. Jau svētīgi, nu, visiem tiem, kas ir svētīgi, trūkst kaut ko. Um, tā nozīmē, ka viņiem ir iespējams arī dot vietu dievam. No nu, nabagie viņi, viņiem trūks kaut ko, un tad viņiem ir iespējams vērsties pie Dieva. Tāpat tie, kas eh, cieš izsākumu vai, vai eh, kas raudā. Nu, un otrā pusē, ehm, tiem, kas ir bagātī, nu, viņiem nevajag vairāk kaut ko. Un to mēs labi redzam arī um, no rietuma sabiedrība jau sen. Es to pamanīju Belgijā vai, vai Nederlandē. Nu, cilvēkiem ir nu, pietiekoši, nu, mājā, uh, televizors vai dators, um, liels ekrāns ar vien lielāku, uh, mašīna, divas varbūt mašīnas, un tad viņiem nevajag dievu. Um, un, bet, jā, tas ir kā piemērs, protams, ir arī tie, kam ir visu to, un kas arī cenšas dzīvot, kā viņiem nepieder to. Tas ir arī ļoti būtiski. Man varēs būt visu, bet nekas man nepieder. Un es atstāju vietu Dievam, lai viņš varētu pārveidot manu sirdī, kā bija arī rakstīt eh, pirmā lūkšanā, ko mēs dzirdējām. Um, ehm, tad jā, atstāt vietu Dievam iztukšot uh, eh, kaut ko no sevis, uh, eh, iztukšot visu, kas nav Dieva, lai dotu vietu Dievam. Paldies! Uh, mēs eh, noslēgsim ar eksplozīvu evaņģēlī trešo soli, kas ir pravietiskais norādījums, jo tad, kad mēs sadzirdam um, pārdomas, uh, kas mūsos raisās um, atverot sirdis un lasot evaņģēliju, tad, um, tad mūsos uh, droši vien kaut kas arī pamainās. Un tas, kā mēdz teikt mūsu kustības dibinātājs, būsim cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis uh, tikai izlasa un klausās un uzreiz aizmirst, bet tiešām dzīvosim Dievu vārdu. Uh, kāds būs jūsu apņemšanās nākošajā nedēļā, lai uh, dzīvotu Dievu vārdu? Eh, es varu sākt šoreiz. Eh, Aiziet! <laughs> nu, tā kā šodien mēs svinējām, ar, svinējām arī eh, jaunava Marijas svētkiem, Lurdas Dieva māte, es domāju, nu, tiešām dod vietu vairāk Dievam, tāpat kā Marija darīja. Un tik daudz vieta viņa atbrīvoja Dievam, kā Dievs varēja piedzimt arī viņā. Tad uh, Eh, no vienas puses, ko nozīmē man um, ehm, būt laimīga, uh, eh, tas ir svētīga vai svēta, uh, eh, tas ir iztukšot sevi, lai atdotu Dievu vietā, um, ehm, vietu Dievam. Un es centīšos to darīt. Paldies, tev izdosies. Rīta, kāda būs tava apņemšanās? Es lūdzos svēto garu, lai ar vienu vairāk man uh, mani pavada uz um, šo kalna mm, svētības mācības, un lai tiešām arvien vairāk mm, iet uz svētumu, un eh, lai mana sirdī arvien vairāk kļūt nabaga, lai Dievs arvien vairāk mājo mana sirdī. Un eh, visas lietas, ka viņš man dod, Es jau to teicu pirms, katru dienu, e, kad mēs atveram acis un pateicamies Dievu par jaunu, jaunu dienu, mēs nezinām, kas notiks tajā dienā. Un mēs e, ar, ar visu sirdī, ar palavību pieņemsim visu to, ko Dievs mums dod. Tad <clears throat> arvien vairāk e, visu to, kā Dievs man aicina dzīvot, priecīgas lietas, eh, bedīgas lietas, bet to es dzīvošu arvien vairāk kopā ar Dievu. Jo tikai tādā veidā mēs varam arī sludināt Dieva valstību citiem. Paldies! Eh, man apņemšanās būs eh, tiešām novērtēt un priecāties par to, kas man ir, un un tas, kas ir saistībā ar šo te mācīšanu un uh, pamācīšanu, tad tiešām um, darīt, kā, kā Jēzus darīja, nevis uh, skatīties no augšas, bet uh, nokāpt līdzenumā un, uh, un būt uh, klāt un varbūt iekāpt, iekāpt kurpēs tam, uh, kuram mēs gribam kaut ko pamācīt un, uh, un darīt to ar mīlestību. Um, jā, tas eh, šovakar no mums arī viss. Paldies, ehm, dārgais klausītāji, ka tu biji kopā ar mums. Um, mēs um, sakam milzīgu paldies um, gan kustības prosanktitāte vārdā, gan arī visu rādījumu arī Latvijas vārdā par, um, par klausītāju ziedojumiem, Jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits raidījums, var pastāvēt tikai pateicoties jūsu atbalstam, un mēs um, esam pateicīgi, varam būt šeit un, eh, un aicinam arī turpināt atbalstīt šo te kalpojumu, lai radio varētu būt eh, tiešām skanēt tiešām tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Un um, atbalstīt jūs varat zvanu zvedot uz ziedojumu tālruni 900-06769 vai jebkur citur, kur jūs redzat iespēju atbalstīt radio Marija Latvija. Um, ehm, reklāmas pauze par kustību par sanktitāte. Um, mēs esam kustība par svētumu, Un, ja jūs gribat kaut ko vairāk par mums uzzināt, droši rakstiet mums Facebookā, kustība par sanktitāte, vai trešdienas ir mūsu jauniešu dienas, tad droši varat nākt arī ciemos, varam diskutēt, varam iepazīties un, un tiešām iet kopīgi šo mīlestības un svētuma ceļu. Tas šovakar no mums arī viss un noslēgsim ar lūkšanu. Mēs alkstam un slāpstam pēc prieka. Mēs vēlamies būt laimīgi vienmēr. Svētības mūs iedvesmo un aicina mūs atrast laimi. Ticība, cerība un mīlestības ceļā. Svētības ir patiesas un iespējams, jo tās tika īstenotas praksē, vispirms Jēzus un pēc tam miljoniem cilvēku, kuri viņam uzticējās un uzticēja sevi. Tagad arī mēs vēlamies sekot šā, šim un daudz citu liecinieku pēdām, turēt mūsu skatienu, kas vērsts uz Jēzu, drosmīgi skrienot pa ceļu uz svētumu. Paldies, dārgais klausītāji, ka šovakar bija kopā ar mums. Šodien studijā bija Signa. Lilian. Rītam. Lai jums svētīgs vakars un mēs tiekamies jau pēc nedēļas. visiem saviem bērniem, visiem saviem bērniem.